nedaudz pieskarsimies tādai tēmai kā jauna zeme, jeb jaunā valstība, tas ir pārveidotā eh, sabiedrība un, un, un pārveidotā eh, zeme, ļaujot aizvien tuvoties eh, kunga iecerei, īstenojot šo dievu valstību šeit un tagad mūsu vidū. Un, protams, arī varbūt tās citas tēmas, kas saistītas ar baznīcu sociālo mācību, redzēsim, cik ātri un tālu mēs tiksim šajā rītā, <clears throat> bet šīs dažas atziņas par šo pārveidošanos, atjaunošanos un nepieciešamību tuvināt Dievu valstību, kura sākas nevis kaut kad mūžībā un neparedzamā nākotnē, bet jau tagad, šobrīd, īstenojot evaņģelisko uh, evaņģeliskos principus mūsu sabiedrībā, mūsu institūcijās, mūsu mm, arī personīgajā dzīvē. Par to šodien, tagad. Bet kas tad tiek eh, teikts? Jaunās debesis un jauna zeme. Tā uh, saka viens no šiem apakšvirsrakstiem šīs dienas uh, tematikā. Dievs apsol, Dieva apsolījums cilvēkam ir sagatavots tas jauna un mūžīgs, jauns un mūžīgs mājoklis zeme, kurā mājo taisnība. Tā tiek teikts atsaucoties uz 2. korintiešiem un 2. Pētera uh, uh, grāmatu, tātad svētajiem rakstiem, kad mums ir sagatavota jauna zeme un jauns mājoklis, kurā mājo taisnība. Vislabais, tālāk arī tiek teikts, cilvēka cieņa, brālība un brīvība, visi zemes un cilvēku darba augļi, attīrīts no jebkāda traipa, apgaismots un pārveidots, ir piederīgs patiesības un dzīvības svētuma un žēlastības taisnības un mīlestības un miera valstībai, kuru Kristus nodos tēvam un kurā mēs, to visu arī atradīsim. Tātad šī um, pārveido, pārveidotā apsolītā mm, zeme, um, taisnības mājoklis, kas mums ir apsolīts, protams, no vienas puses tiek runāts par to, ka tas ir tas, kur mēs ieiesim, um, nu, ejot mūžībā, varbūt tās tā varētu teikt, bet uh, kas ir mums vēl tikai priekšā, tā ideālā zeme, ja tā varētu to nosaukt. Bet kas savu sākumu iedīgli piedzīvo jau šeit un tagad mūsu vidū, mūsu sabiedrībā, un tas notiek, kā nu pat kā arī dzirdējām, caur visu labo, kas mūsu sabiedrībā, mūsu pasaulē notiek. Un tad varēs saukt līdzīgi, kā Kristus ir teicis ar, ar šiem vārdiem – Jūs, mana tēva svētītie, nāciet, iemantojiet valstību, kas jums sagatavoto kopš pasaules radīšanas. Mēs, svētītie, kam ir sagatavot šī valstība, nāciet, iemantojiet, man gribas teikt tā, ar nosacījumu, kad esam darījuši labo, ka esam centušies uh, darīt labo mūsu uh, dzīves laikā, lai tiešām veicinātu taisnību un patiesību mūsu vidū, mūsu sabiedrībā. Jā, ja esam centušies. <clears throat> Nevis sapņojot par to, nu kad pienāks laiks, tad jau Dievs man atalgos par to, ka es te pacietīgi varbūt tās cietu netaisnību un, un nabadzību un postu un nelaimi. Nē, nebūt, nē. Ne Arī, protams, eh, cik tālu mēs varam izdarīt, tik mēs izdarām, bet ir brīži, ir situācijas un, un ir apstākļi, kuros iespējams mums ir jāpieņem, eh, ka esam šādā vietā, šādā situācijā un cik varējām izdarījām, bet tad paļāvībā uz Dievu, kad viņš apžēlosies un īsteno šo taisnību un, un, un mēs iemantosim šo valstību, bet eh, tas nekādā ziņā nevar attaisnot mūsu pasivitāti vai inertumu, lai darītu kaut ko. Lai censtos īstenot šo dievu valstību, lai censtos tuvināt šo dievu valstību eh, mūsu sabiedrībā, tai vidē un tajos apstākļos un kontekstā, kurā mēs katrs eh, dzīvojam. Tas ir tas aicinājums un uzdevums. Mēs par to lasīsim atkal un atkal un, un iedziļināsimies un es domāju, arī izpratīsim aizvien labāk arī šīs baznīcas sociālās mācības lomu, nozīmi un aicinājumu misiju uh, sabiedrībā, ja tā varētu teikt, bet baznīca sociālā mācība paliks tikai teorija, ja to neīstenosim mēs kristieši ticīgie cilvēki. Ja mēs neņemsim to kā pamatu, uz kā balstīties, tad īstenojot konkrētas rīcības un darbības tālāk sabiedrībā, ja mēs neienesīsim un neīstenosim, vai varbūt tās varētu teikt, neiedvesmosim uz, šo, uz šīm pārmaiņām, uz šīs valstības tuvināšanu mūsu sabiedrībā. Tālūk. Cilvēka persona sevi pilnībā īsteno Kristū. Tas norisinās vēstures gaitā personai esot attiecībās ar citām personām. Cilvēka persona sevi pilnībā īsteno Kristu, kas norisinās vēstures gaitā, tātad dzīves laikā personai esot attiecībās ar citām personām. Manuprāt, tā ir arī ārkārtīgi būtiska un svarīga uh, atziņa, kas, ko mums ir jāpatur prātā, kad mēs kā personas varam īstenot sevi e, pilnīgi e, Kristu, kas notiek caur attiecībām ar līdzcilvēkiem. Tātad, esot attiecībās ar citām personām, mēs nevaram izolēties, mēs nevaram noslēgties un veidot tādas alternatīvās kopienas, kur mēs mēģinam pasargāt sevi no jebkāda uh, posta nelaimēm un jebkādiem uzbrukumiem, tā skaitā mūsu arī varbūt tās, teiksim tā, ticības eh, dzīvei, ticības eh, un evaņģeliskiem principiem, mēs to nevaram darīt. Gluži otrādi, mums ir jābūt atvērtiem, lai, lai liecinātu par, eh, par to dzīvi Kristu un, un attiecībās, esot attiecībās ar līdzcilvēkiem. Tad arī Eh, tiešām kļūt aizvien cilvēcīgākiem, eh, tā varbūt tās varētu eh, to noformulēt. Savukārt šīs attiecības rod piepildījumu cilvēkam cenšoties pasauli darīt labāku, tādu, kurā valda taisnīgums un miers. Mm? Tātad mēs kļūstam aizvien cilvēcīgāki, Kristu esot attiecībās ar līdzcilvēkiem, un šīs attiecības savu piepildījumu uh, Eh, nu, savu tādu mērķi un jēgu gūst tad, kad eh, cenšamies pasauli darīt labāku, tādu, kurā valda taisnīgums un miers. Tātad šie centieni pēc taisnīguma un, un, taisnīguma un miera arī mūsu šīs attiecības padara par tiešām tādām jēgpilnām. Um, piepildītām, kā šeit tiek piepildītām, pēc tādām mērtiecīgām, tādām, nu jā, kurā mēs saskatām kaut kādu virzību un, un nu ja kaut ko būtisku, tā man pat trūkst vārdu, lai to varbūt tās citādākā veidā noformulēt, pārformulēt, bet izceļot to, kad mēs uh, mēs ar kā cilvēki eh, savu, tādu, nu, gribas pateikt tā, identitāti un savu eh, būtību piedzīvojam eh, Kristu caur attiecībām ar līdz cilvēkiem, darbojoties, darbojoties taisnīgumu un miera veicināšanas labā. Mani cenšoties šo taisnīgumu un mieru veicināt, nes sabiedrībā. Nevis būt par uh, šķelšanās iemeslu, par uh, konfliktu iemeslu un tā tālāk, bet gluži otrādi. Lai gan es tā saku, šķelšanās un konfliktu, mm, nu, zināms, arī ir tas fakts, ka dažreiz arī tādi produktīvie konflikti ir nepieciešami, lai varētu notikt pozitīvas pārmaiņas. Ja? Nu, nevajag varbūt tās gluži tādā, nu nezinu, um, vienkāršotā vai naivā vai e, tādā bērnišķā veidā uztvert arī to, vai ne, ka tā ir daļa no mūsu cilvēciskajām dinamiskajām attiecībām, kur uh, ir, ir gan, gan tas viss pozitīvais, bet arī tas negatīvais, e, nu, kad mums ir iespēja konfrontēt vienam otru, ka tas tiešām ir nepieciešams un, un, un ar mērķi, lai tas tiešām veicinātu to labo. Bet, eh, protams, ne jau eh, tādā destruktīvā un, un neveselīgā um, veidā to darot, vai ne? Bet, eh, bet pamatā, lai veicinātu taisnīguma un miera um, rašanos, izaugsmu, pilnveidošanos mūsu sabiedrībā, mūsu vidū. Nu, tas, manuprāt, ir gana būtiski, lai paturētu, lai paturētu prātā un, un tiešām arī censtos uh, to īstenot ehm, mm, tur, kur nu mēs katrs atrodamies. Cilvēka darbība ir nozīmīga un iedarbīga valstības galīgai nodibināšanai, tā saka šis dokuments. Kaut arī valstība ir dieva dāvana pilnīgi transcendenta. Tātad šeit dievu valstības nodibināšanai un um, īstenošanai arī cilvēka mūsu, tātad mūsu uh, darbībām ir nozīme. Tas tāds uh, šķiet pagodinājums arī mums, ka mēs neesam vienkārši patērētāji šajā gadījumā un, un kad pasīvi saņēmēji kaut kam, lai arī, protams, atzīstot vienlaikus, kad šī Dieva valstība ir dāvana, ko mēs saņemam par brīvu, un tomēr arī uh, tiek atzīts un novērtēts tas darbs, kuru mēs kā uh, radība ieguldām, lai tiešām veicinātu šīs valstības taisnīgākas un mierpilnākas sabiedrības uh, veidošanā. Mm, nu jā, mūsu, mūsu ieguldījums nevar tikt mazvērtēts, vai ne? Um, un es pieļauju, ka tā ir arī tāda spriedze, kas uh, regulāri valda ehm, mūsu īpaši, es domāju, šajā gadījumā ticīgo vidū, cik lielā mērā mans darbs eh, un mans ieguldījums ir eh, novērtēts un cik lielā mērā tā ir eh, žēlistība, jeb dieva dāvana, kas tiek dota, kur nav nepieciešams man nu, pārlieku pūlēties, man, bet nu, saprast, kad nu, tā ir tāda ticības spriedzi, kas mums, ar kuru mums ir jā, jāsadzīvo un um, jāmācas par kuru, bet vienlaikus arī apzināties, ka Dieva dāvana un mūsu darbs neiet pretrunā viens otram, bet kad eh, tieši tādā dievišķā apredzībā tiek izmantot mūsu pūles, mūsu cilvēciskās uh, spējas un, un, un talanti pūlis, lai veicinātu šo taisnību un līdz ar to arī um, tuvināt šo Dievu valstību īstenoties mūsu vidū. Tad no abas, abas divas uh, uh, reālijas lietas uh, līdz galam apzināties. Un, protams, tais brīžos, kad mēs saprotam, mūsu cilvēciskā gudrība nav pietiekoša, lai, lai tiešām uh, kaut ko varētu sasniegt, nu es šeit tā ļoti praktiski uzreiz aizdomājos par, piemēram, kara plosītajām eh, valstīm eh, un, un, un par visdažādākām citām problēmām un likstām vai ne, ne tikai kara situācijām, kad dažbrīd tā vien šķiet, kad pietrūks kaut kāda gudrība, eh, cilvēciskā vai kompromisu spējas pietrūkst un uh, un tādēļ mēs nevaram uh, kaut ko īstenot, bet paļāvībā un tiešām arī ticīgā lūkšanā um, nest šīs vajadzības Dievu priekšā un cerībā, kad, kad tomēr atrodas arī risinājumu un kad var um, taisnība un miers uh, valdīt mūsu vidū. Tātad uh, cilvēka darbam piemīt vērtība, nozīmi, Eh, kas var veicināt šo divu valstības eh, nodibināšanu. Pat arī, ja apzināmies, ka tā ir dieva dāvana, šī valstība ir dieva dāvana. Un eh, visbeidzot, šī darbība, ja tā norit, respektējot laicīgo lietu objektīvo kārtību, un ja to apgaismo patiesība un tavāk mīlestība, tā kļūs par instrumentu, ar ko aizvien pilnīgāk un plašāk darīt klātesošu taisnīgumu un mieru. Tātad, jā, eh, ja šīs darbības respektējot laicīgo lietu eh, kārtību un vienlaikus izgaismojot, eh, apgaismojot ticības un tuvāk mīlestības nu, šeit gaismu, tie šie darbi, šā, šīs rīcības var būt kā tādi instrumenti, kas arī veicina šo taisnīgumu un miera um, tuvināšanos. Tātad no vienas puses darbi, no vienas puses tas, ko mēs varam um, cilvēciskām spējām, bet neaizmirstot, kā šeit arī tiek norādīts, mums ir īpaši kā ticīgiem cilvēkiem, jo kam citam, ja ne ticīgam cilvēkam, vajag arī šo paļāvību uz, uh, uz šo, mm, nu kā, kā šeit tiek teicis, tie tuvāk mīlestības apgaismojumu, patiesības apgaismojumu, kas var nākt, protams, no paša Kristus, no Dieva. Ja tātad atzīstot arī to dievišķo realitāti, ar kuru mums ir jāsaskaras un ar kuru mums ir jādzīvo, ja mēs vēlamies tiešām īstenot šo taisnību, kas nevienmēr tik vien kā ar cilvēciskiem spēkiem ir sasniedzama. Tālūk. Uh, Par to mēs turpināsim runāt un, un pārdomāt daudz un dikti, bet atgādināšu telefonu numurus tiem, kas vēlētos iesaistīties šajā dienas katehēzē, sūtot īziņas vai zvanot ar jautājumiem, protams, arī ar saviem dzīves piemēriem par to, kāda taisnība un miers tiek īstenots un kāda varbūt tās ir izaicinājumi bijuši. Īziņas 266 77 272, bet zvaniem 679 691 31. Thank you. jalan tiba Maniat jau noa Tava mīlestība Kā upe plūst Tava žēlastība es dziedāšu tev, sekošu tev.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 nu, gribas teikt tā labvēlībai un apredzībai, dāvājot par velti, par brīvu, um, īstenojot to, bet vienlaikus arī iesaistot savu radību, tas ir arī cilvēkus iesaistot šīs valstības tuvināšanai un uzticot mums atbildību darīt visu, lai taisnību un mieru arī veicinātu. Um, šeit vēl viena atziņa nāk no uh, um, atsa, ar atsauci uz, uz Mariju, uz Marijas fiat, jeb jā, e, un tiek teicis, ka jā, šis e, Marijas jā ir kā tāda <clears throat> e, iedvesma arī tālāk ticīgajiem un baznīcai. Un, un šī šajos magnifikat vārdos, eh, šajā, nu, gribas teikt tā lūkšanā magnifikat vārdos, ir arī šī apziņa par patiesību par Dievu, kas glāj par Dievu, kas ir visu dāvanu avots, nav iespējams šķirt no viņa mīlestības manifestācijas, kura priekšroku dod nabadzīgajiem un pazemīgajiem. Tātad eh, šie norāda, jā, kad eh, Dieva mīlestība plūst uh, īpaši pie šiem nabadzīgajiem un pazemīgajiem, par kuriem arī dziedam vai dzirdam šajā magnifikat lūkšanā. Tiešām baznīca arī, un manuprāt šobrīd šī brīža situācijā pavis Francisks ļoti e, spēcīgi un atkārtoti uzsver šo uh, baznīcas misiju uh, sūtību arī tieši pie uh, vismazāk aizsargātajiem, pie nabadzīgajiem, pie cilvēkiem, kuri cieši un piedzīvo jebkāda cita veida postu un mm, nelaimes. Neaizmirstot, protams, jebkuru citu cilvēku, <laughs> bet, bet uh, uzsverot, ka šī taisnības īstenošana mūsu sabiedrībā pievēršot vērību vismazāk aizsargātajiem mūsu sabiedrībā uh, Um, ir, ir šis aicinājums, uz ko baznīca um, norāda ar saviem uh, ticīgajiem un aicina darīt visu, lai tiešām veicinātu šo taisnīgāku sabiedrību, mierpilnāku uh, sabiedrību. Droši vien varētu uzskaitīt arī daudz ko citu, ko mēs vēlamies uh, redzēt šajā sabiedrībā, un un aicināti to arī īstenot. Nu, tālūk, bet <clears throat> tā īstenošana, kādā veidā tā īstenošana notiek, un šeit man gribas pievērsties jau tādai jaunai uh, tematikai, un tas ir uh, par baznīcu uh, kā dieva mājokli cilvēku vidū. Mēs jau nedaudz tam pieskārāmies, bet lasot tālāk šo baznīcas sociālās mācības kompendiju, eh, otrajā nodaļā tiek piedāvāts eh, otrā nodaļa ar nosaukumu baznīcas sūtība un sociālā mācība, tad arī tiek piedāvāta eh, šī mm, tematika kā baznīca, kā dieva mājoklis cilvēku vidū. <clears throat> un, un par to nedaudz arī pārdomāsim, jo šeit arī tiek pausts un atklāts, kādā veidā tad šī gribas teikt, tā sociālā mācība, kāda loma ir e, šeit baznīcā e, sociālajai mācībai, evangelizācijai, starp citu arī par to varbūt tās um, līdz šim mazāk runājām, bet šeit arī tiks īpaši izcelta šīs sociālās mācības būtiskā uh, evangelizācijas misija, uh, ko mums arī jāpatur prātā un uh, par to visu tūdaļ arī e, pārdomāsim un iedziļināsimies. Bet e, tā, e, varbūt tās tā vienopus ņemot un, un uzsverot, kad baznīca ir, ir tā vieta, kur mājo Dievs. Mēs zinām arī no citām katehēzēm, vai ne, kad mm, baznīcā mēs nākam un lai sastaptos ar pašu Dievu un tādā burtiskā ēkas formātā, bet ne tikai, vai ne, jo baznīca jau nav tikai ēka, baznīca esam mēs, Dieva tauta, eh, kas esam sasaukti kopā un, un kurā mājo eh, Dievs, un, un, un jā, un, un šajā baznīcā, šī baznīca tad ir šis Dieva mājoklis mūsu uh, Eh, vidū, kur mēs esam saicināti un no kurienes arī, gribas teikt tā, tālāk eh, sūtīti, lai evangelizētu un, un nestu šo ticības patiesību cilvēkiem un atklātu to ne tikai tādā teoretiskā vai, eh, kā ir šeit tiks teikts, tikai tādā garīgā, <laughs> es pat atļautos teikt, ēteriskā veidā, bet ka tam mūsu ticībai un šai evaņģeliskajai patiesībai ļoti praktiska – um, praktisks pielietojums, ļoti praktiska nozīme un vērtība. Uh, tas ir tiešām pārveidojot uh, gan personības, individus, bet vēl jo lielākā mērā, ja jau runājam par baznīcu sociālo mācību tieši institucionālā um, veidā. Nu tā, uh, tas tāds uh, neliels ievads, bet uh, kas tad šeit tiek teikts? Baznīca, būdama līdzdalīga cilvēku priekos un cerībās, uh, Raizēs un bēdās, it visur un vienmēr ir solidāra ar ikvienu vīrieti un sievieti un nes tiem priecīgo vēsti par Dieva valstību, kas Jēzu Kristu ir atnākusi un turpina būt viņu vidū. Baznīca. Um, tā, un tā ir atsauce arī uz Gaudiju Metspēs um, ehm, dokumentu. Um, baznīca um, tā kā piedalās, jūt līdzi cilvēku priekiem un bēdām, eh, raizēm, bēdām, rūpēm, bet arī tam pozitīvam, ko mēs eh, piedzīvojam un, un, protams, dalās ar šiem līdzcilvēkiem šajā, šajā pieredzē. Un vienlaikus ir klātesoša eh, cilvēkiem tajās visās uh, cilvēciskajās pieredzēs, kurās cilvēki atrodas, mani, kā jau teicu, priekos un cerībās, raizēs un bēdās. Uh, visdažādākās situācijās, citiem vārdiem sakot, un, un tā situācijas varbūt arī ļoti pat traģiskas situācijas, kā arī ļoti, ļoti eh, priecīgas situācijas, un baznīca ir kopā ar cilvēkiem, ar mums eh, šajās situācijās. Cilvēcē un pasaulē baznīca ir Dieva mīlestības un tādā, tādajādi arī vislielākās cerības sakraments, kuras mērķis ir cilvēka atbrīvošana un augšup eja, tā raksta baznīca ir dieva mīlestības un tādajādi vislielākās cerības sakraments ar mērķi cilvēku atbrīvot un augšup celt, e, pārfrāzējot. Ne, kad baznīcas misija citiem vārdiem ir tiešām atbrīvot, pestīt e, un, un augšām celt, e, ne, ievest šajā dievu valstībā, bet, bet arī šeit, manuprāt, ir tā, ja var tā teikt, divdomība, kas arī e, tiek iekļauta vai, vai nevis divdomība, bet tāda otrais, otrā izpratne par to, kad atbrīvot no bažām, tām, kurās mēs paši sevi bieži vien e, ieslodzām un tiešām atbrīvot un uh, augšām celt uh, augšu pejošā virzībā, nu, uh, tā kā izceļot to cilvēka uh, cieņu un vērtību un, un to tiešām uh, novērtējot, un baznīca pildi šo misiju caur klātbūtni cilvēku sabiedrībā, individuāli un, un, un sociālajās struktūrās, un runājot arī par lietām veicinot eh, ar savu evaņģelisko eh, vēsti arī eh, sabiedrības un, un cilvēku, nu, gribas teikt, labklājību, taisnīgāku šo sabiedrību, mierpilnāku sabiedrību un tādajādi izceļot un mm, nu, kultivējot, veicinot visu to labo, kas mūsu sabiedrībās ir un, un ko varam panākt. Tālūk, tātad baznīca eh, ir kā tā dieva mājoklis pie cilvēkiem. Eh, baznīca kā dieva mājoklis pie cilvēkiem, kurā mēs ne tikai saņemam atbalstu, bet iespējams pat tiekam izaicināti, lai kļūtu aizvien eh, labāk un lai tiešām saņemtu šo pestīšanu, šo atbrīvošanu un, un um, augšup celšanu, uh, nu, pacelšanu pāri tam uh, grēcīgajam, zemiskajam, ar ko arī mums, diemžēl, kā cilvēkiem ir jāsaskaras un, un varbūt tas ir jāstrādā pašiem personīgi, jau iepriekš pārdomājam par iekšējo pārveidošanos, atjaunošanos, kas ir nepieciešama, kā arī par tādu sociālo grēku un nepieciešamību arī strādāt, atbrīvoties un sniegties pāri tam, kas ir tik ļoti uh, grēcīgs e, mūsos, nu, lietojot tādu teoloģisko valodu, vai ne? Un baznīca ir tā, kas veicina šīs pārmaiņas un iedrošina, atbalsta, uztur mūs šajās e, pārmaiņās, runājot par to, sludinot, liecinot par to un piedāvājot ar konkrētas, konkrēts princips. Tālūk, un <clears throat> lai, e, nu, lai Tad tā doma, ka baznīca ir dievu mājoklis pie cilvēkiem, lai cilvēks nebūtu viens nomaldījies vai apjucis savos centienos pasauli darīt cilvē, cilvēcīgāku, tā šeit tiek teikts, baznīca kā mājoklis, lai cilvēkam būtu šis orientieris um, pasaules pārveidošanā, uh, darot to par, par arvien labāku, uh, cilvēcīgāku. Baznīca kalpo pestīšanai nevis abstrakti vai tikai garīgi, bet gan konkrētā vēsturiskā brīdī un pasaulē, kur dzīvo cilvēks, un kur viņu sasniedz dieva mīlestība un aicinājums dzīvot saskaņā ar dieva ieceri. Nu, šī atziņa, jā, kad eh, šī baznīcas vēsts, baznīcas balss, eh, tā patiesība, eh, evaņģeliskā patiesība, kas tiek sludināta, kas tiek izdzīvota, baznīcā, kad tā nav viss tāda tik vien kā garīga, abstrakta vēsts par pestīšanu, atbrīvošanu, bet gan, gan tā, tā ir jābūt, tā ir un tā ir jābūt par ļoti konkrētu, konkrētos, man gribas pārfrāzējot teikt tādu problēmu, situāciju, apstākļu un lietu risināšanu arī. Uh, nu jā, būt tiešām par šo pārmaiņu veicinātāju sabiedrības vidū. Un caur to arī sasniedzot šo dievu mīlestību un aicinājumu dzīvot saskaņā ar dieva ieceri, tādajādi ļaujot ieraudzīt šo dieva plānu attiecībā uz mums un izprast aizvien uh, labāk šo dieva iecerēto attiecībā uz savu radību, uz mums, cilvēkiem un sabiedrību. Nu, tālūk, manuprāt, atkal atkārtošos, bet man tiešām arī šķiet, ka mums to vajag dzirdēt atkal un atkal, ka baznīca uh, kalpu pestīšana nevis abstrakti vai tikai garīgi, tā saka šis e, baznīcas sociālās mācības dokuments, bet gan konkrētā vēsturiskā brīdī un pasaulē, kur dzīvo cilvēks. Tālūk, un, un tā atkal atsaucas uz Vatikāna otrā koncila dokumentiem, arī uz Jāņa Pāvila, svētā Jāņa Pāvila otrā uh, katehēzēm un, un tādām lietām, nekad izceļot šo, šo arī darbīgo darba uh, uh, nu, ietekmi uz, uz cilvēku dzīvēm, ka tas, ka tas nevar citiem vārdiem palikt tikai mūsu lūkšanā, lūkšana grupiņā kaut kur baznīcas pagrabos vai uh, svedienas skolas telpās vai baznīcās, bet kad tas, ko mēs darām, ejot uz baznīcu, tas, ko mēs darām, ejot lūkšana grupiņām, uz, uz dažādām tikšanām, uz rekolekcijām, uz uh, uz, uz eh, adorācijām, sakramentu priekšā un tā tālāk, tam ir jābūt ar reālu iespaidu mūsu dzīvē vispirmām, vispirmām kārtām eh, pārveidojot mūs, atjaunojot mūs un veicinot to, ka mēs eh, atgriežamies un, un ejam šo atjaunotnes ceļu, bet tam ir jābūt arī ar iespaidu uz to, kā mēs rīkojamies un, un veidojam mūsu sabiedrību. Uh, kā mēs, uz kādiem pamatiem mēs būvējam mūsu sabiedrību, evaņģēliskiem vai kādiem citiem pamatiem. Un, un tas tieši to arī nozīmē, ka tā nav baznīca, ne, nav vienkārši tāda abstrakta realitāte mm, mm, alternatīvam dzīvesveidam, eh, no, prom no problēmām un, un likstām un bēdām, bet gluži otrādi, kad eh, mū, mēs ticībā saņemam spēku, lai konfrontētu tās problēmas un risinātu tās, un ne tikai individuāli, bet arī eh, sociāli, tātad plašāk sabiedrības struktūrās eh, īstenojot vajadzīgās pārmaiņas. Tas ir aicinājums no mums, lai mēs nebaidītos tiešām savu ticību arī uh, pasludināt, bet nevis vienkārši ejot vārdos to darīt, bet ar konkrētām dzīves rīcībām, konkrētu situāciju, risinājumiem, kas ir balstīti mm, eh, mm, Kristus vēstī evaņģeliskajā patiesībā, ja tā varētu teikt. Nu, lūk, ejam muzikālā pauzē. Ja gadījumā ir kas, ko vēlaties jautāt vai pateikt, tad droši sūti īsiņas 266, 77, 272 vai zvani 67, 969, 131. Uzklausīsim, pārdomāsim kopā, mācīsimies kaut ko vairāk un dziļāk par to, kas tad ir baznīca. Bet jau pēc muzikālas pauzes. Es gribu lūgt par tavu sāpju, lai tā kā sakne izrauta no zemes, uzdīgt vairāk nepagūst. Es gribu dot to, ko var no sevis, lai tavā dzīvē cerība uzlabo, nekad vairāk nepazūd. Es gribu lūgt par tavu sāpju, lai tā kā sakne izrauta no zemes, uzdīgt vairāk nepagūst gribu dot, ko var no sevis, lai tavā dzīvē cerība uzlabo, nekad vairāk nepazūd. Dot ir labāk nekā ņemt, zaudēt sevi nevis paturēt, mīlēt labāk nekā dzelt, sirdis iemantot. sirdis iemanto. Tajā pasaulē. Es gribu skriet ar tevi kopā. E pa jūras ūdeņiem un dziļām zemēm, tas aprit mūs vairs neiespēj. Par kalniem pacelties, būt kopā uz jaunām virsotnēm, tad atkal doties cieši roku rokā. un dziļām dzelmēm, tas aprit mūs vairs neiespēj. Par kalniem pacelties, būt kopā, uz jaunām virsotnēm tad atkal doties cieši roku. Klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Labdien, labdien! Šeit priestēc Jānis un dienas katehēzē eh, šodien jau noslēdzot eh, katehēzi vēl ar kādu atziņu, kas nāk no pasniegt sociālās mācības kompendiju, kurā ir vērts arī ieklausīties, kas tiek teikts šeit. Tātad ik viens cilvēks – ir sabiedrība, at, kas ir sabiedrība atvērta attiecībām ar līdzcilvēkiem, uh, dzīvo saskaņā ar, citie, ar citiem attiecībās, kas vieno individu, ģimeni, cilvēku grupas, tiekoties, sazinoties, daloties ar citiem, uzlabo dzīves kvalitāti. Tātad šīs attiecības vienam ar otru uh, Eh, sabiedrībā tas, ka mēs esam atvērti uz attiecībām cits, citam ar citu, dažādākos līmeņos, dažādākos veidos, gan individuāli, gan ģimenes, gan plašākās sabiedrības grupās, šīs attiecības, šī savstarpējā dalīšanās uzlabo dzīves kvalitāti, un kopējais labums ir tas, kas varbūt tās ir um, pamatu pamats, ap ko mums vajadzētu arī uh, pulcēties kopējiem kopējais labums, pēc kā cilvēku tiecas un ko cenšas panākt, veidojot sociālo kopienu, ir personas, ģimenes un dažāda apvienību labuma garants. Tātad neaizmirstot par šo kopējo labumu šajās attiecībās, šajā attiecībās vienam ar otru, attiecībās ģimeņu starp, attiecībās kopienu, grupu, um, gribas teikt arī tautu un valstu starpā, uh, kopējam labumam ir jābūt kā tādam orientējošam uh, uh, principam eh, šeit varētu tā varbūt tās to pārfrāzēt. Un baznīca ar savu sociālo mācību vēršas pie cilvēkiem, kas ir iekļauts sarežģītā mūsdienu sabiedrības attiecību tīklā, veicinot šo kopējo labumu, aicinot aizdomāties par uh, par šiem principiem, un par tiem mēs arī pārdomāsim un iedziļināsimies šo katehēžu laikā. Tā kā pieslēdzies, dalies ar šiem katehēziem un, protams, iesaisties arī šajās katehēzēs ar saviem jautājumiem vai ar saviem dzīves piemēriem un paraugiem, labiem un varbūt tās arī sliktiem, lai tad mēs varētu labāk izprast baznīcas mācību un to, kā mums, varbūt tās mūsu konkrētajās situācijās,